Այդ առաջի պատերազմի ժամանակ, որ մեր տունը գնդակոծում էին, ես մի քիչ էլ չեմ մտածել, ով չեմ արել, ասեմ նորից կսարքենք։ Դրա համար չեմ մտածել, ամուսնուս միշտ ասեմ, մենակ քեզ մի բան չպատահի։ Մնացածը հեշտ է, տուն սարքելը մեկից մեկը։ Ամուսինս գնացել աշխատանքի եկել, տեսե ես ու իրան քերին արդեն տանը հիմքը կտրած բետոնը լցնում ենք։ Էս ինչ եք անում, ասում տուն ենք սարքում։ Սաղ գյուղը տրամասին գիտի, սաղ բարի նախանձով է նայել, որ տուն են սարքում, ես ուրեմն պետք է ապրած, այնտեղ գյուղում ապրած, կապրենք, մարդիկ զարմացան, ասեն պատերազմա գնում, բայց դուք տուն եք սարքում։ Դաժե մենք տոնո սարքելուց սամբանը ինքնաթիռը գալիս էր ռմբակոցում գնում, բայց դա էլ չմես խեղճացրել, տոնո սարքել ենք էլի։ Մանուշ Խաչատրյանն է։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ տուն կառուցեցին, բայց պատերազմները քանդեցին իր տանսյուները։ Դժվարությունը միշտ դժվարության հետևից է եկա։ Եթե ուզում ես լավ ապրես, պիտի դժվարությանը դիմադրես, վեր լավ ապրես։ Ամուսնացել եմ Շորժ գյուղում Խաչատրյան Գարիկի հետ, համատեղ կյանքից 4 երեխա ունեմ։ Ամուսնացել ենք 90 թվականին Են 12 թվին պատերազմը սկսվել։ Լավ տարիներն անցել է պատերազմական ժամանակաշրջանում։ Մի երեխա ծնված, երկրորդ պիտի ծնվեր, պատերազմը սկսվել։ Առաջին պատերազմի ժամանակ երիտասարդ եւ ամուր էր, հետո պատերազմը եւ պատերազմի հետքերը պիտի ուղեկցեին Տիկին Անուշին ողջ կյանքում։ Չեր տնջում։ Երջանկության իր բանաձևը ֆիզիկական գոյությունն էր։ Երջանիկ ընտանիքում սոխովել ես կարողանում ապրես։ Ես շատ երջանիկ զույգ եմ եղել, բայց այդ երջանկություն շատ կարճ է տևել։ Որ մեկ ասել է, դժբախտ ես ասեմ, խիմ դժբախտ, երկու գարիկ երեխա ունեմ, տղա ունեմ, երկու գարիկ աղջիկ ունեմ Պատերազմի ընթացքում ստացած վիրավորումից մի քանի տարի հետո առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով մահացավ ամուսինը։ Գարիկ Խաչատրյանը դերասան, լրագրող, զինվորական լրագրող, մտավորական էր։ Կնոջը թողեց պայքարելու ոգի եւ ամուսնական կարճ կյանքի ընթացքում ծնված 4 երեխաներ։ Դժվարության հետ երեխեք սովորել են, լավ են սովորել իրեք երեխաս լավ են սովորել, ինստիտուտ են բրցել, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, ես իմ սախ 32 տարեկան այրի եւ 4 երեխա։ Իր հաղթահարած դժվարությունների մասին միայն ինքը գիտի։ Ամուր բնավորությունն ու անկոտրում կամքը միշտ են ուղեկցել իրեն։ Դժվարությամբ, բայց արժանապատվորեն է մեծացրել երեխաներին։ Թվում էր երջանկությունը ընտանիքի բազմանդամ դառնալու հետ մտնում էր իրենց տուն, բայց սկսվեց պատերազմը։ Էս էս մին 20 թվի պատերազմի ժամանակ համ ախպորոս մին ու ճար տղան զոհվեց, համ իմ տղան զոհվեց։ Նորից նորից այդ ահա որ կյանքը նորից սկսվեց։ Եմի ոնց որ կյանքը կաղնած էլի ինչ ասիմ։ Ամեն անգամ պատերազմի միջով անցնելը հեշտ չի։ Իրեք պատերազմը մասկացալ։ Երկուսու մեկը մեկից ջահել։ Մեկը 22 տարեկա, մեկը 28 տարեկա։ Երկուսն էլ չամուսնացած։ Զգացել է երկու ցավն էլ Այրիացել է եւ ворթեգորույս է։ Ասում է չես համեմատի ցավերը։ Ավակ ворթու զոհվելու հետ ոչ մի կերպ չի համակերպվում։ Ես միջի հիմա չեմ պատկերացնում, որ իմ տղան չի գալու։ Այդ մտքի հետ չեմ հարմարում, որ մեկը կարող է ինձ ասի երեք երեխա ունես։ Ես ցավը չի անցնի երբեք, կարող ասպի անա, բայց էսի անցնելու բան չի։ Ամեն օր քանի գնումա, քանի ավելի է ցավը շատանում։ Սկզբից այսքան չէի տարապում, ինչքան հիմա եմ տարապում։ Քանի գնում է, քանի սպասում եմ, որ պիտի զանգի կամ տուն գա։ Որ մի ոտերը երկար տղա եմ տեսում, նիհար իս թոմաթայիքն է։ Որ մոյո տղա եմ տեսնում, իս թոմաթայիքն է։ Հալա որ մի քիչ օր նմանալ նման շեյ վատանում։ Հայկը Տիկին Անուշի ավակ որդին։ Երկու պատերազմի է մասնակցել։ Ապրիլյանի ժամանակ զինվորական էր, իսկ 44 օրյայի ժամանակ կատարած սխրագործությունների համար տասնյակ թիրախներ, հրամանատարական կետեր ոչնչացնելու համար հետմահու արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանին։ Հիմա արցունքների միջից մայրը հիշում է, թե ինչպես էր ծածկ ագրերով խոսում, ինչպես էր կատակում անգամ ամենածանր պահին։ Պատերազմի ժամանակ ես իրան չէի զանգում, ինքը որ ասում էր մամա 2-3 օր չեմ զանգելու, գժվում էի, ասում որ չես 2-3 օր զանգելու։ Օրը մի անգամ զանգիր, ասիր մամ լավ եմ։ Պետք չի ինձ ասես որտեղ ես, ինչ ես, կամ թե չէ papan որ աշխատել է։ Էն եմ ընդեղ Մարտունիումա, չի ասում հատուկ որտեղ եմ, բայց ասում էր աշխատում էր ընդեղ, որտեղ papan աշխատում էր առաջ տենց էր խոսում, չէր ասում որտեղ է միջեն, բայց մի փոքր ասում էր։ Բայց հա, որ մի բան էր խփում, զանգում էր, խփել է կամ աստղեր եմ լցրել ձորո, հրամանատարական կետա խփել։ Հակառակորդի մասին պատկերացումները եւ տասնամյակներ շարունակ լսած թերագնահատանքը փոխվեց պատերազմի դաշտում։ Նոր զինտեխնիկայի օգտագործումը մեծապես նպաստեց թշնամու հաղթանակին։ Այն այն պատերազմը չեսի, որ ասում են ոչ խարեն, վախենում են, փախնում են, ոչ ասում է, կտեղելագործված կռվում են ասում է։ Շատ զարգացած զենքերով, շատ խելոնք էլ կռվում են ասում է շատ խելոք են ասում իրանց մոտ ավելի շատ է այդ բանը, առաջ խաղացումը։ Ճիշտ ասում եմ, որ գալիս են շատ են կոտորում, բայց մտածված խելունք ճանապարհներով գալիս են։ Զսպված հույզերը արդյունքներ են դառնում, եւ հիմա Տիկին Անուշը չգիտի, ինչ էր մտածում Հայկը, երբ կատակով հրահանգներ էր տալիս իրեն հանկարծ որը զոհեմ ես այն պատերազմը չկամ զոհվել եմ կամ վիրավորվել ինքերներս մոտ չլացես տես բաներ չարես ինձ խայտարակ ես ինքը գիտե ասма մեզ կոտորում են է կոտորում են Պատերազմի վերջին օրը նոյեմբերի 9-ին զոհվեց։ Երկու օր չէին կարողանում գտնել Մարվինը։ Հակառակորդի վերջին ճիգը, որքան հնարավոր է վնասել եւ ռմբակոծել, զոհեր պատճառել, դժբախտացրեց նաեւ Խաչատրյանների ընտանիքին։ Մարտունին հայկի ռազմական ուղու վերջին կետներ։ Ստեփանակերտում իրենց շենքում, որն ի սկզբանե արդեն դժբախտ շենքի պիտակ էր ստացել, լռությունն ու սուքը մի մուտքով էլ մտավ։ Այդ շենքը որ ստացել ենք, կեսը զոհվածների ընտանիքի են բավարարել, կեսը զինվորականների են մացաննո զոհվածների շենքեր թեկոզին որականների էլ մեջ մնում կեսն հենց ընտրը կեսն հենց մացաննո զոհվածների շենքեր տենց էլ մեր շենքում է շատ զոհ ունեցանք մամարյամին 8 հոգի փեսաթոր տղա չենքի փեսաթոր տղա ին 8 զոհ ունենք Իր մտքում ու սրտում Հայկը կապրի հավեր։ Երեխաների կողքին զսպում է ցավը, փորձում նորից ուժեղ երևալ, փորձում երկաթյա կամքով եւ ամրությամբ իր տասնամյակների կերպարը ամուր պահել։ Ես մի հիմա էլ եմ ինձ ուժեղ համարում, որ ես կարողանում եմ այդքանից հետո էլի դիմադրեմ, ապրեմ, որ հա, զոհոտվել ենք արդեն, անդառնալի կորուստա, բայց պիտի կյանքինը թարմարվենք, առաջ ընթանանք, տեսնենք ինչա դառնում մնացած երեխաները, ոնց պիտի պահենք, ոնց պիտի մեծացնենք։ Սկվոր իր սիրտը հենց այսպես է հանգստացնում։ Թորների տեսքով հայկը կվերածնվի, եւ որքան սեր ու ջերմություն, որքան նպատակներ է կապում այն թորան հետ, ով փոքր ինչ նման կլինի իր որդուն։ Ուժ տալիս անան, որ հələ պիտի ես տղա ամուսնացնեմ, հələ ես տղա չեմ ամուսնացրել, աղջիկներ ամուսնացրել եմ, ամուսնացրել եմ տղան պիտի ամուսնացնեմ, ես սպասում եմ ամենաց կարևորը տեսնեմ որնա հայկի նման։ Սա սրտին սրտումս ամրացա հայկի ճակատագրով։ Տիկին Անուշը երազում էր 8 երեխա ունենալ, 4-ը ունեցավ։ Հիմա առավել քան գիտակցում է, որ դատարկ մնացած աթոռները պետք է լցվեն։ Իր ցավ տեսած հոգին մեծ է եւ օրտնակներ ունի բոլոր նրանց համար, ովքեր վիրավոր Արցախում ընտանիք են ստեղծում։ Ես հարսանիքին դեմ չեմ։ Կապ չունի, որ իմ տղան զոհվել է։ Երկու ամիս հետո ես իրան վիրավոր ընկերոջ հարսանքի մասնակցել եմ, շատ-շատ եմ ուրախացել։ Ինձ թվաց էր թե իմ հայկի հարսանիքն Ես հարսանիքներին դեմ չեմ, հարսանիք անեն, ինչքան հարսանիք շատ ունի, ես այնքան շատ եմ ուրախանում, ես դեմ չեմ, ես մասնակցում եմ հարսանիքներին, ամենն էլ հարսանքից հետո ասում օդ տղա կբերես։ Ու թեև զինվորական լինելով լավ գիտակցելով մեր այսօրվա աշխարհագրական դիրքը, վտանգները ակնկալում շրջափակված մեր վիճակից, բայց ուզում է հավատալ, որ մի օր ծնվելիք մանուկներին խորտ կմնա ռումբերի պայթյունները եւ պատերազմներ տեսած, իրպես այրիացած եւ ворթի կորցրած ծնողներ ել չեն լինի։ Մեր կողքին Անուշ Խաչատրյաններ։